Hoita mar urtez borrokatu diren militanten erritarrak eta autetxen arteko debate zuzena eta idekia izan da joan den aste hartian. Besten hartian mintzatu den 1000 barbe Bayonako erriko kontseilaria eta atxuantak, Esplikatu dauku nola aldatu den bere ikus moldea eta gaur egun beharrezkoa ikusten duela lurralde kolektibitate bat eskualerriaren zat. Debatean aipatu den bezala, bake prozesua egonkortzeko euskal preso politikoen amnistia bat ezote denez beharrezkoa galdegin diogu. Je crois qu'il faudra qu'on y arrive. Et si on veut construire quelque chose, il faut... Pentsatzen dut, hortara, teldu beharko dugula. Zerbait eraikin nahi badugu, iragana baztertu beharko da. gainera ikusi dugun filmak laguntzen du iragana gainditzen. Il vient mettre des images et des mots sur des événements qu'on a tous plus ou moins bien vécu. Irudi eta hitzak ezartzen ditu, ongi edo gaizki bizi izan ditugun gertakari batzueri buruz. Azkenian ez du bukatze puntu bat ekartzen, zeren batzu eta besten engaiamendua segitzen baita. Un peu de bon au cœur, quoi. Ce film vient mettre un peu de bon au cœur. Il vient, il vient rapprocher les gens, il vient rapprocher les générations. Gogo bihotzak goxatzen ditu film horrek, jendiak hurbilarazten ditu, belaunaldiak hurbilarazten. Je crois qu'il faudra sans doute qu'on arrive à effectivement une amnistie. Uste dut askenian amnistia batera heldu beharko dugula. Noi usen ez dakit, baina nahi badugu bakia eraiki Euskal Herrian eta herri haugaratu, horteratu behar gira. Cette en Pays Basque et, et, et, et, le développement de ce pays, il va falloir qu'on arrive à des choses comme ça.